Отворете го топот! Бабака! Топот! Ама, капетани си замина! Ќе да даде некој ще ништо? Е, дадете джуглата! Донесете ми ги Што е тоа? Голема бела птица и много е грда. Дај, дај ми, дај, дај, дај, дај, дај. Кога Петар не е тука, јас сум главен. Јас ќе гледам низ телескопот. Ау, ау, ослепе! Тоа што ослепе? Лепсу! Здраво, Звончица. Здраво, Звончица. Има нешто ново за пепелашка? Звончица воопшто не беше лоша. Понекогаш беше многу фина. Ама само вилите да се толку мали, што во еден момент имаат место само за едно чувство. Звончица вели дека птицата се вика Венди. И Петар сака да Да ја убијаме. Па, имаме задача да ја убиеме птицата Верби. Подготвени? И... Три, два, еден. Ја погодив, ја погодив, ја погодив, ја погодив. Тоа не е птица. Тоа е дама. Тутус. Тутус ја уби. Се врати. Имам новости. Знам што се случило со Пепелашка. Ги победила пиратите. Имала прободување, сечење, мачење и си живееле среќно до крајот. Па, ми олесна да ви кажам. Уште подобри да, вести. Да, да, да, Ја доведа да, да. што ми кажа за Пепелашка. Ки не раскажува приказни. Таа е мертва.